Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel o karon another confession sad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel o pagtuplok sa notification bell. O karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay o ako nang basahon ang confession karon. Haybay gamay, ug sa tanang mga naminaw karon. Please hide my identity kay medyo SPG jud ako ang confession. Taga Northern Mindanao day ko. Di lang nako na isulti og aha jud apita kay na. Perter ba jud daghanan akong friends nga na-addict diring dapita. Mag-start akong confession katong 25 years old ko o kini siya kay 18 years old pa. Bitaw. Taugal lang ko sa pangalan, ngatin. Ug taugal lang ninyo siya, Mr. JM. Nakiilami ani ni Mr. JM kay OJT pud siya sa ako ang gi-OJThan ug ako pud siyang boardmate. Dili jud mi close ani niya. As in, mura mi Tom and Jerry ug magtapad. Ako si Tom ug siya si Jerry. Bitaw, kay dakuon man sad gud ko nga bayi ug siya kay slim siya nga lalaki pero lami. <laughs> Bitaw. Char. Unang kita pa lang namo ni Haiko niya kay medyo friendly sad ko sa tanang tao. Pero siya kay maldito kaayo kay wa ko tubaga. Gitanaw lang ko niya nga murag kakanunon na og tao. Susugod ato, di na jud ko mamansin niya. Napay time nga magtagbo mi sa kusina og murag Japon. Maldito kayo og no. Pero this time, nitiog na siya ni Ana Asia nga kauban ni kanila diha sa pikas room. An ako nga oo, ikaw di ay si Mr. JM. Permi na magud kanila nga may sgutan nga duhada mo diya. Pero, ni uli kasi niyo. Niya na siya oo o nga naman. Dayon, dala pataas ang kilay. Kung una huna kamal dito basad aning ang kulay. Salig kay ang ayan sad nga magminal dito. Kani manggod siya, kay gwapohon. Taas og barog, ug taas jud og kanang pasensya. Pero bisag tagaadlaw may magkita sa boarding house ug sa amo ang GOJT-han, di jud mi close. Pero naay time by kamay. Char. Dari na nagsugod ang krimen sa boarding house. Naay time nga nagsabot among mga ka-boardmate nga mag-shot. So nag-shot ming tanan. Kaniliging tipsy-tipsy na ta Nikalit lang kog ikyas kay di ko gusto mahubog og taman. Nisulod ko sa mong room pero kay igang jud kaayo akong pamati. Labi na kay Tanduay amo ang gisyat. Sumoto nga nag-decide ko nga mag-shower sa boarding house. Duha day ang kaliguanan sa CR o sa gawas. Unya kay na may tao sa CR, so sa gawas na lang ko nag-shower. Ang tao day sa CR kay akong kauban sa room. Tawagon lang nato siya nga Ter. Kani si Ter mao ni ako ang BFF sa tanang kabuang kay say man sad mi nga kabuangon. Asumo na to. Naan ko sa shower sa gawas. Sige mi og chika-chika ni Ter kay nang himasa sa diay siya. Kay matulog na pod siya. Di sad siya gusto magpahubog kay duty pa pagkaugma. Sa so, sige na mag chika-chika ni Ter na ay kalit nga nigakos sa kong hawa. Kung pag-atubang nako, si Mr. JM. Nayati na. Nganong naam ni siya dire. Ako siyang ginatuklod palayo, pero kusgan kayo siya. Wala jud niya gibuhian akong hawa, ug mas gihigpitan pa niya og akos. Aha kayo. Ninja moves man guro ning kurimaw. Sige gyapag istorya si Teresa siya. Ako pod, nalisang na. Kanang maka-imagine mo girls nga ang ginhawaan niya init kaayo sa kong liyo. Nag-shower man ta ako pero ning init naman noon akong gibate. Aha. Mo give in na ba ko o mo give out na? Ni bang ko niya? Huwag ako siyang gituklod. Pero ang ahak, kaiyahan naman noong gidakop ako ang ngapil. Ug si Ter nagsige na lang gyud siya giyaw-yaw. Kunya ako, Bisag unsa na lang ako ang tupag kay lagi napisi nagpaakpaak ang maldito nga ahak sa kuang apit. Sig tawag si Terna ko, napa siya pangutana, unya akong tubag, tama na lang sa o. Kay lami na jud kaayo akong pamati. Labi naga, iyahang gidulaan, ako ang duha, ako kumelo, o hikap-hikap ako ang meme. Wa na. Ni give in na jud kog pinaak nito para sa akong pagka-player ug ako nguna una karon ra bitaw ni ugma wala na player di ay ko guys hilig rag dula sukad nga gibinuangan ko sa lalaki nga abi na ko siya na sumoto nga iyahara kong gipalamian kay ako ra siyang gibiyaan sa shower ug ako wa na ko nakapanapo pagkabuntag ato mura ragway na hitabo di Japon may magtagdanay ug bahalag magbangga mi di jud siya mo tagad bala sad siya nagto siya gwapo kay siya pa pero ahak jud gwapo siya nga lami pa jud Samo <sighs> na to, duty sa buntag, tagay sa gabi eh. Uli ini kawikan. Sa duty nasad ko'y lain kay ring-iring. Pero tama na ra sa ring-iring. Wa jud kabugno ang mga iring. Pero, ani si Mr. JM, ambot na lang jud. Matingala masadta kay og kamera sa boarding house. Maayo man kay siya na kumutingog na magpaluto daw siya. Anya ako sad, ako siyang lutuan. Basta siya ang malabas sa kuang bulingon. Di time nga nagpahilot siya siyang paa kay nahubagan ko no siya. So ako, ako po na siyang gihilot. Ang aha kay iyasad nga gihilot ang ako ang duha ka ko kumalan. Mayo halagi mo nensya moves bata pa kayo. 18 pa, pero grabe na kayo. Sumoto nga nalisang nasad ako ang kalab. Gipalong na ako ang suga. Ako siyang gimassage sa paa. Pero ang layon, grabe ng pangiso. Ugdo nakaayo siyang boxer shorts nga gisulo. Mundang noon takwa, ah, ug matulog na. Pero imbis na mutindog na ko, iya kong gibira, ug ako asyang napatungan. naghulat siya sa sunod na akong buhaton. Sa mga to, ako ang gipagawas ihang layo. Huwag akong uh, ah, gimike test. Lami na kayo iyang pamati ato. Ako din siyang gipatungan. Huwag ipasulod ang lion sa kong lamang. Lami kay Shagit og O og A. Pero kanis si Mr. JM no, makalipog siya. Away-awayon ko pagdaghang tao. Pero pag kamera, iahasad kong bugno. Labinag kong makainumin duha. Pasay maglagot sad ko aniniya, kusog kay mamikil. Kanabitong palaguton jud ko, sige reklamo sa kong giluto ang parat. Pero mas daghan pa siya kaon namong tanan. Day natoy time nga kami sa mga girls sa boarding house, nag-girls talk. Og na story na ko sila, ang ako ang kafubo, nga ako ang kabatchmate. Ug ako kabalo nga naminaw sa dining aha ka sa gawas. As in tanan ako na story na dunggan niya. Mapansin sad nako nga every time muli ko sa mua, sayo pa lang sa buntag, biklon ako. Nasay time nga og makadungog nga nang laki ko, hala, grabe naman noon yung sukuan ako. Wadyot ko kabalo kung unsa jay reason niya nga nung nasuko siya sa kuha. Wasad na ko una hunaa nga gasalo siya kay Fubo Rabiami. Then one day, gikan ko sa balay, nagdala ko og daghang pagkaon. Nangaon mi nilang ter, Mr. JM, og isa nako ka boardmate nga gyud. Niya nag-ask si Ter. Niya Ter, ni uli man ka, nakita mo. Ana ko nga, ha? Kinsa man? Nitubag siya nga ni Fubo number 1 nimo. Hana ko nga, yes Ter. Kaya nag-jamming man may mga barkada. So nagkita jud Unya ang Mr. JM ni kalit og tindo ni, reklamo na sad sa kuwang dala nga pagkaon nga wa daw lami og nigawas sa mong room. Wala na sad namo pansin ha kay lagi na anad rami anang iyahang kareklamador og yawyawan. Unya, na inikalit og boto sa gawas sa mong boarding house. Fireworks di ay. Nangutan namin ni Mr. JM kung ahadap ito nga fireworks. Unya, iyahan tubag kay gimension niya ang name sa akong kabatchmate, nga ko ang kafubo. Ug ako nagkatawa nga wa kasabot nga nung apil-apilon man to niya. Layo man kaayo ang mong boarding house sa moang lugar. 2 hours pa ang biyahe sa bus. Siyan tubag isip ako nite, ug namula na lang ko kay mura mag gaselos tawhan. Hanayapin na. Api na kog dili mi Sapat atong nabantayan na siya ni Ter nga magselos sa mga lalaki nga modol na ako kay gusto makigiring-iring. Pero, kaming duha, aw, maura hapon. Kamangon ko niya inikakadlaw og mag-morning breakfast in bed sa Og kamera, sa kadugay na ngayon ato mong setup o kabantay nga na-fall na day ko aning bataa. Mingawan ako og wala siya. Magsalos na sad ko og naibayi nga magdoldol ni. Siya, Mafeel na nako nga mukayer na sad siya. Na time nga iya akong giprank. Mulakaw daw siya ug dili dito sa burning house matulog. Ni ako, grabe nakahadlo kay medyo creepy manggod among boarding house. Makadong perme nga nay maghilak nga bae sa gawas sa mong portahan. Unya, ni abre na ko, kulay tao. Sumoto nga kahilako na kayo ko kay iya akong gibiyaan. Nagdala pa og backpack pero di ay nibalik ra siya kay nagpalit rag sudan. Unya ang bag nga iyang gidala, gitaguan ra niya sa Bulacan kay para kuno motuod jud ko nga biyaan ko niya. Di ba? Makalagot kaayo pero nangaon mi. Dayon nagtan-aw teleserye. Unya nangatulog mi. Pero as usual kamang inig tunga-tunga sa gabi. Ug karon akong basahon ang sumpay or part 2 sa confession nga kamang. Abi natog or abi nakog, wala na to'y sumpay. Hanaapa <laughs> di ay. Pag ladies and boys, ani na dyan. Sumo na to bay. Pagka next morning ato, gipabisita nako ako ang baby nga 2 years old pa that time. Yes guys, I'm a single mother Four months pa mong baby, ipabalik na nako ihang papa silahang nasod. Kay di na nako kaya iyahang pagpamunog sa kuha. Sagbulag na mi, gasuporta japon siya sa mong anak og in good terms na sad mi. We are still communicating for our son's matters. Sa moto, nagbisita ako ang baby uban sila sa kong mama. Kay need na sad nako siya palitan og mga gamit. Vitamins, o uban pa nga iyahang mga kinahanglan. Pagabot ni Mama, approachable kayo ni si Mr. J. Gistorya silang Mama. As in, daghan na kay siya og chika unya si Mama, sige ragatawan niya. Then gisugo na ko siya magpalit og sudan na mong tanan sa mong boarding house. Unom rami. So ang nahitabo tagaluto na mo, mag-sharing din mi sa gastuhon. But that day, He surprised me. Butan kisya na ako. Di na ko niya awayon. Ug di nasad ko niya biklo. As in, buutan na kaayo siya. Sugoon na ako kay di na mareklamo. Nga sa una, permi yaw-yaw among madunggan ana siya. Nya katong two days nga nagstay si mama ug migi, perting buotana ni uncle. Night time nga makigdula siya sa kong baby. Nya kong baby, halos di nasad mo bulag siya. Lingaw kay silatan awon. Sige dayon og ingon nga kalami magkaanak og ingani ba. Gwapo kayo. Liwat na ako. Baga jud kayo siyag face. Di rabato gikan siyahang similya ako ang anak. Nilabay ang two days nga nag-enjoy sila sa kong anak ug kami honong sa kamang-kamang portion kay naarabas si Mother Earth mag-good girl o good boy sa Mingdo. After weekend, back to normal na sad ang dagan sa mong life. Natoy time nga ni-ring ako ang phone. Ako na mga kabarkada, nakighanggat o jamming kay naa may barkada nga bag-o lang nakanaog sa bar ko. While speaking to them, nakita na ko si Mr. JM nga nisiga na sad kaayog mata. Nagtanaw na ko. Yan niabot si Tet Gipangutan na siya nga naunsa ka Mr. JM. Kaisog unimog mata. Nyagiinan niya si Ter nga, badlungan na imuhang amiga. Sige na lang og panlaki. Dala talikod og nanirado siyang pertahan. Diba? Makalibog inyong angkol. Naglibog sad ko atong Taimania. Three days ko niya nga wala pansin na. Kung magtagbo mi, gakaiwa siya Mangutana ko niya og bisan unsa na lang pag di gani importante, matubang lang nako og taasan ko kilay. Dala walk out in inyuhang angkol. Then one night ato, nag-decide Ter nga muuban sa iyang uyab nga mag-night out. Okay, amigo naman sad sila sa uyab ni Ter. So he invited him to join us. But he refused. Ana siya nga ikapoy siya og katulgo na daw siya. So kami after namo nag-prepare, naglakaw nami. While well, nami sa bar nga among yatuan, akong una-huna naarjo niya. sa siya, og naunsa ka siya. Kay di naman jud ko niya istoryahon og tarong. Since feeling broken-hearted ko ato, bisagway kami ni laklak og ayo og beer. Sayaw dere, inom dito. Partner dere, partner dito. Huwag na inibirasong ka mo. Sitter iya akong gidala sa mong table kay naa ang kurimaw. Ni apas di ay. Pero as usual, ni tanaw lang nako og niya niyarok og beer. After the disco, nanguli na may mga around 1 a.m. Og sa mong boarding house natulog ang uyab ni Ter. Unya ako, kay sa room ni Mr. JM gipakatulog kay tagaan daw na mog privacy ang duwa. Og didto na naulian inyohang maldito nga angkol. Nagsulod pa lang namo si Hang Roma. Iyahan akong gibit. Iya akong gihag. Dayon, he kissed me gently. But I didn't kiss him back. I was just staring at him as if I didn't feel anything. Pero sa tinood lang, nanginit nagtaman ako ang kalawasan. Apil pa kabukugan. Miyon lang siya galok na dayon gigakos kos kuniya nga perti kahug ug naingon siya I miss you so much dayon gihalokan sab kuniya. niya kana bitaw nga murag kamel nga uhaw oh, kayog tubig ug ako magpakipot pa ba ko so ni give in na sad inyo ang ante sa inyo ang maldito nga angwa gipasandig ko niya sa wall iyang right hand kay gahawid sa kuang liog. Then iyang left hand kay gihinay-hinay o apare sa mga batones sa kuang jeans. Ug iyan ipasulod ang iyang kamot. Isulod sa akong Avon ng black panty. Iyang gi-massage akong mami. Lami akay sa feeling. Nagmoan jud ko atog naman kung anay pake sa Picas Roma nga I'm sure busy sad sila sila ang business. Nya kilami naman jud i Wild, nag-change position niya. Siya na sad akong gipasandig so. Kissing the back of his right ear down to his neck, down to his nipple, dalapak-paak gamay, og nagmo na siya sugod. Then I kissed his lips again and again. While gianboto ni iyang jeans, ug nakita na ko iyang layon nga nagstanding ovation niya. Gitilaan ako iyang neck, his nipple slowly, and then kissed his angry and aggressive lion. Akong gimassage up and down. Akong gimay test. In and out and slowly, then harder. Nakaingon yung siya, ah, lamia ba? Ug iya akong gipahigda siya hangad. Niluhod siya. Ug iya akong gimukbang pagtaman ang ako ang kaduga nga meme. Iya pa jong gikinamot og ayo. Pasaka sa babaw nga signal na nga ready na ko ang Nga mo pasulod ang bisita sa mga to. Iyahang gipasulod ang lion slowly. In and out at first. Pero nagka-wild na dayon. Huwag ni Ana ko nga. Ah, Lamia ba? Then he smiled. Na that moment, I realized nga dili na ni simple nga fubo lang ako ang na-feel. I felt something strange kanabitaw nga makig-make love ka mo ang love kaayo na uyab. Di ba lami ka? Lami is a feeling kay naanay emotion. man ming duha nga grabing singot Nga naman sad karon pa man sad naguba iya ang ceiling fan. Di na nga tulog na mi. O anay sa ninay. Kamo ko no. Ang ipang kapoy. At siya. Then mga around 5 a.m. nakamata na sad ko, kining kalit lang siya patong nayati na. Mura magwa kapuya. Nga murag 3 hours raman to amo ang katulog. Ug nag another round na sa Domingo. Mga around 10 a.m. na ko nakamata. Magipati tayo na ako ang kagutom. Kakapoy o kasakit sa ulo. <laughs> da, tagam, nga nabitaw. Pagawas na ako sa room, nakita na ako si JM o uyab ni Ter nga nag-istorya-istorya sa kusina. Nagprepare day silang duha og pamahaw. Unya mga lami na kaayog smile. Murag wala na pila ug wala gipang kapon. Kani day siya kay tig-ulian ni every weekend. Mobalik lang og Sunday sa morning or Monday na. Then he asked me ana siyang open ba daw iyahang room ug aha daw iyahang iyaw. Ni ana ko nga ambot na. Wa man kay gipili na ako. Tas ni ana siya nga gipili niya iyahang yawe kay JM. Kay basin maabot na sad ang uyab ni Ter. Since muuli man siya, dito na lang daw ko niya katulgot kung wala siya. Kanimgod siya, wala pa ni siya kabalos sa mga krimen na niya. Iya lang mi sungogon perme, kay mura lagi daw may couple every time nga madunggan niya nga maglalis perme. Itubag ko niya nga anak ko nga wala ko natulog sa iyang room kay wala ko kabalo nga nagbilin day siya og yawi for me. Unya ang inyohang angkol, wala nagsaba kay DI na day siya'y headen nga agenda. Ako siyang gitasan og kilay og siya kay nag-smile ra ang kanahan. Ismail nga makadani na sadya. Since sumana sila prepare sa pamahaw, nag-breakfast na may akong gitimplahan og kape o gisungog nga sad may atong isa nga sabon. While having breakfast, natingala ko kay sige mag-smile ang saban mo tanaw nako dayon mo tanaw ka JM Pagwa na jud ko kaagwanta murag boy abunda nga naka-interview pero kami patay limod kayo ug di jud siya motuo kay di ay dako kayong kiss mark sa kong liog kaahap mamilin og ebidensya ug kabalo na jud silang tanan about namong duha nalibog lang jud ko sa amuan ni Mr. JM kay usahay okay sweet siya caring pero sa isad, iha kong likayan, iha kong awayon, ug piklon permi. Then if magkaistorya mi, dili siya makatanaw sa kog diretsyo. Talikod siya, ug inon ko niyag, mga tulog na ta kay gikapoy ko. Month of December ni uli siya sila. One month jud to nga wala siya. Mingaw kayo. Wala itawag ug wala text. Gimingaw man ko pero wala lang na na i-share sila ha. Kay pagtuon nila, favor jud mi na time nga magtulo na lang akong luha nga di ko katulog. As in, giming ako jud kay ko niya. And I hate this kind of feeling jud. Pag inani na gani, i-divert na nako akong atensyon sa ubang mga butang o sa ubang tao. Madlok magod ko nga ma-fall jud kog ayo niya. Mong nag-entertain sad kog uban. Kani siya kay gwapo san. Tasog barog. Sakto ang lawas og mas matured siya sa ko. Meaning, mas magulang jud siya kaysa kang JM na naisakto nga work pero ilado sad nga player. Since broken broken po ko ato, nakikita ako niya one time. Pero akong mind naara kay Mr. J. So wala jud nag-workout among dating portion. Since wala si Mr. JM, so I decided to take a break sa Itagaan man sad mi og 15 days break ato, sumoto nga uli ko sa mong lugar. Timing kayo kay nagkasabot na sad may sa ko ang mga barkada nga mag night swimming ug manglaag sa light. Speaking sa barkada, naadyo na permi si Fubo number 1. Pagkita na mo, ana siya nga, Hay, kumusta? Karon paligi ko kita nimo. Tabagpod ko nga, aw, busy man ko karon. Ga OJT ko. Dayon gisungog na sadmi sa mong mga barkada. Kay lagi, Two years na may gufu ko, pero wa, jud nagka kami. Before I met JM, siya ra jud akong kafubo for two years. Dinayo sa ka-friend na mo ni Ana nga unsa man jud mong duha. Kung gusto ninyo iseryoso yung status, murag dili man imposible. Naabot gani mo 2 years ana inyohang fubo-fubo. Ug nitubag ko nga mas okay nga no string attached. Way sakit, pag way hadlock mawala ang communication, kay wala may kami. Diyan kini si Fubo number 1, ni ana lang siya nga support support lang mga brand. Okay man mi sa mga situation And besides, na ako'y uyab. Pagmura ko nga sakitan gamay sa akong nadungog nga naade siya uyab. Then katong time pod, nagka-chance jud mi nga mag-istorya. Kay nag-volunteer mangkog ako nalay sugba sa ista nga pulutan. Nisunod siya nako og ana siya nga, ra ka?" Ug ako nito bagsad kog, nganong di man lugar ko maokay, nga kompleto taron. Lingaw kayo, nindot ang place, daghan og foods, daghang siya. Napabay dili ka okay ani. Tas may smile ko while gatutok niya. Kung na siya, ayo, lagi, nindot kayo dere. Relaxing, ug medyo tugnaw-tugnaw sa danghangin. Kung nakatawa na lang ko si Yangging, mga around 12 na to nag-decide na may nga maghumul-humul na sa food. Tagkandaghan na jud mig nainom, unya, init na sad kaayo ang lakos. Labi na si Tanduay na sad ang amuang siya. Ani jud ba basta pag Tanduay na gani, manginit man. Dayon sa pool, nagdula mig truth or dare. Imbis kami ang mag-circle, ang among sleepers sa mga gi-circle, o ang tansan nga gipiko kay ipauntol to nga o kung kinsa tong sleeper nga matungnan sa tansan, maoy ipa-truth or dare. Sa kamalas-malasan, akong sleeper ang napatungan o akong gipili kay day. <laughs> Ana sila nga kiss him kanang with feelings. Niya kayo bughubog na lagi. I grabbed his neck, then gikiss nako siya. Pero nisulod sa kong una-huna kay si Mr. J.M. Ah, na as if si Mr. JM ang akong gikisan that time. Then he pulled my waist siya siyahang hubo nga lakas. Huwag akong nahuna si JM Jod ako ang gikisan ato. Samok-samok na jud siya sa kong nahuna. Dito lang ko nabalik sa realidad nga naningit na sa kilig ang mga ahak nga naglingkod kilid sa pool. I pushed him, dayon ming langoy nako palayo siya. Pamisaka ko sa pool, ni tagay og balig isa ka litro nga tandoy. Isa ka basura di ay ito nga medyo napuno na jud. Nauman ang tagay session mga around 2 a.m. na to. Hubog na jud ko ani nga tay ug lami na jud kaayo matulog. Since naman may mga rooms nga girintahan, wala na ko namili og room. Og nisulod ko sa room nga una na kong nakita. May gani kay nakita pa ko sa bag nga nasa sulod og dili to kay Fubo number 1. Okay, kinsa man to, wala na ko'y labo. Basta matulog na. Then nakatulog rajud ko. Mga around 8 AM nakamata ko sa kasaba sa mga kauban ako. Sayo kaayo nang ligo sa pool. Murag wala nang hugog. Unya ako kay lami pa man jud ka ikatulog. Matulog pa unta kog balik pero pero si Fubo number 1 nadaisa kong likod. Grabe sa diyahang tuluga. Ako anta siyang pukawon ipabalin sa pikas ro. Pero tulog man kayo siya. Munang nang ako na lang gipasagdaan. Loy sa din. Then murag nakabantay siya nga nakamatan ako. Kay imbis matulog ko balik, Din ako katulog. Pagkabalo na ko nga naa siya sa akong tapat. Dayon, He grabbed my waist nga nakatalikod siya while kissing me. Aha, maka-breakfast in bed man kaha ko aning panahon. Dinihang kamot, lihok na kaayo sa koang mga melon. Nga wala ra ba ni ato. Kay before ko nag-sleep, gihubo pa day na ako ako ang swimming wear ug nagbukot na lang ug hapon. Unya, iyan akong gikisan nagpahataba. Wala baka ko nagsuka-suka gabi. Yati siya. Kaulawsan. Manimaho man ka tagsuka ani pagkis. Pero murag okay raman siya. Sumoto, I kissed him back. Wanay mukbang-mukbang. Nagkukiraming duha. Kay Bibo naman kaayos sila sa Kato nga day na-realize na sad na ako nga lahi jud akong feeling kung si Mr. JM akong kauban. O gimingaw na jud kuniyag balik 2 million kay duha na sad may weeks nga wa pa nagkita. Sa mga tubay, ang akong 15 days nga break na extend pag another 1 week. Wapay gana manggod nga ibalik sa boarding house kay wala pa sa daw kabalik si Mr. JM. So after pila ka mga adlaw, ning balik na ko duty. Tagauli na ako sa boarding house, mingaw jud kaayo akong ginabati. Labi naga, busy na sad si Ter siyang uyo. Ug panalagsa na lang siya muli sa mong boarding house. Then one time ato, naka-receive kog text. Excited kay ko nga abi na kog siya na ang nag-text. Unya, kay unknown number man. Medyo na dismaya ko gamay Kay dili day siya ang nag-text. Kato di ay naka-date na ako nga one time nga player sad. Pag ana siya, <laughs> nga high teen. Kumusta? Naday ko dari karon sa inyuhang place to Can we have a dinner at 7? <laughs> Nayati na. Gusto jud koro ni mo iskor tawhana. Kay naudlot ang iyahang mga maayong plano after atong first and last date na mo. Pero ako siyang gireplyan. Mag-ana ko nga. <laughs> I'm sorry. I can't. Busy kay ko. Ug ako ang gi-block ang iyang number ug ang iyang Facebook ug pina-update. Kay murag di na nako feel makigsurva ek ek og All I want is si JM. Speaking of JM, one month naming wala nakita kay wala na gid siya ni balik og ana iyang kauban sa room. Basin daw nga dili na siya mobalik. Pagkadungog na ko ato, mura kog kahilakon. Huot kaayo sa dugan. As in, lami na kaayo ihilak unya ni talikod ko nilang duha nilang katong sabaan ug kaning kaoban ni JM nga tawagon lang natog Hilomon. Kay sa tanan, siya rapod ang Hilomon namo. Sumoto nga nitalikod ko. Din sumangil og ukay-ukay sa kong giluto nga sudan. Ako din diyan tagaluto sa burning house. Kay nila, lami ko no ko muluto. Char. <laughs> May pang nilutoan. Lami. Sumoto, nga sige kog ukay pero gatulo na kong luha. Kunyaan ako sa kong kaugalingon, nga time sabi, nganong nasakitan man ko. Nganong huot kayo sa kong feelings nga dili na siya mobalik. Nganong naing-ani naman. Wala man unta ni sa sabot pa. Pag uman ako gluto, anak ko nila, nga una lang mo kaon, kaya napa ko'y buhaton. Then miingon ang sabaan nga, Tin, gihilak lagi ka. Nihilak ka kay di na mo balik si JM. Dalangisin isin niya. Mitubag ko nga, ha? Wala oy, kani manggod inyong kahoy nga gikuha sa luyo. Basa ka. Aso kayo. Unya nangatawa sila pagtanaw nila sa abuhan nga siga man kaayong kalayo. Sumoto nga nisulod ko sa akong room ug didto gihilak na ko ang tanan. Kay sakit man jud kayo. Pagkaugma ato, sayo kay kunihawa sa boarding house. In sa OJT pod, walay gana iliho Nagsige na lang kog tan-aw sa place nga perminia niya istambayanan. Dinabantayan kong ter, ug ana siya nga, Din, okay ra ka. Mitubag ko nga, okay ra ko ter. Kapoy lang kayo atong work rong adlaw. Dahil ana siya nga, halagi. After na to mag-out, dili sa tamuli ha. Kaya nag-invite akong uyab, nga didto daw ta mag-dinner silang ha Tubagi ra pugog o cater. After dinner sa balay soyab ni Ter, ako raman di ay ang muli. Wa man sad siya gisaba nga mag solo flight naman di ay kog sugod ani kay busy na jud kaayo siya sa iyang uyab. Layo pa lang ko sa gate, saba na kayo ang kusina sa boarding house. Unya so, ni ko sa kusina. Naginom ko og tubig and to my surprise, nakita na ako si JM nga galingkod sa bangko busy kay story about siya hang long vacation. Unya nihay ko nilan tulo. Ang duha nga si Sabaan o katong Hilomon, ni Haisan. Pero ang JM, gitutukan na ko. But with no feelings. Dili pareya sa una, nga musaka ang kilay, umusiga ang mata. Karon, nitutok siya nako nga murag dili ni kaila. Pero nilingkod ko atubangan niya. Kanya anak ko sa duha nga, Hoy, biboligi kayo mo. Unsay chika? Unya ana sila nga ay ang mga chika ni JM about sila og about sa iyahang uyab. Pagkadungog na ko sa word nga iyahang uyab, mura kog di kalihok sa akong nadunggan. Namugnaw akong tibok lawas nga mura kog nabukog nga bisan laway di nako matulon sa kasakit. Nilingkod pa ko mga 5 minutes siguro at tubangan niya. Gagunit ko sa baso, nga hapit na nga kulang na lang jud gamay nga mabuak na sa akong ginunitan. Tentawd-tawd ni sulod ako sa akong room, tinag-headset ko. Pina-full ang volume kay every words that spell out from his mouth are breaking my heart into pieces. Nga nakasakit. He even told them how happy he was when they are together. Sakit, jud kayo. That night o kabantay nga nakatulog na day kog hinila. Pagka morning ato, wala jud ko ni duty kay hubag kaayo ako ang mata. Hubag pa sa napaakan og lampinig. Manyamingaw na sad kaayo ang boarding house kay wala na'y mga tao sa mga rooms. Ako na lang jud isa nga nagtikaw-tikaw ato. Unya ako arasan nga gibuhat kay gahigda motindog grag o Nya balik na sa dughida. Murag man noon ko gikan nagtrabaho sa construction. Kay asta man jud nga kapuya sa kong gibati. Then pagkahapon, isa-isa na silag pangabot. Pero as usual, wala ni uli si Tat. Kay dito na sad siya natulog sa yahang uyab. Unya na ako'y nadungog sa gawas, nga ni ana tong sabaan nga. Nakita mong tin, wala layo kita ni Yarong adlaw. Nya ni ana sa tong hilomon nga naman siya gani buntag. Nakita na ko. Gawas gikan sa CR. Basig na ara siya dira siya hang room. Nya nitubag ang sabaan niya. Wala lagi nakuan ang rice ug sudan nga gibili nako para niya. O siya kaon-kaon tibok adlaw. Dinilaha kong gitok-tok sa akong room. Wala jud ko nitubag. Gitawagan kong duwas sa akong phone Ugwa Japon ko nito pa. Pagtaod-taod ato, naay ni Apre sa kong ro. Ya, ako, kapoy jud kayo ilihok. So motong ako arang ipasagdaan. Nagtuo rasod ko nga ni uli si Ter og naay gikuha. Dayon, nadunggan ako nga ni ana to ni sulod nga nganong wala ani kaon tibukan lang. Dili di ay si Ter ang ni Sulod. Si Mr. J.M. Dre ipasigan niya ang suga, ug nakita ko niya nga nagabukot ko gahapon. Nya ni dool siya ug iya akong gigunitan kay patindugon ug pakaunon. Pero nakuratan siya kay hasta day na akong inita. Gihilantan man day ko og hinila. Motong nigawas dayon siya, nagkuha og pagkaon, tubig ug tamban. Yun ta ko mukaon pero ana siya nga kung di ko mukaon, ilabay niyang plato sa gawas. Sumoto nga nilingkod ko, ug nagkaon sa pagkaon niya iyahang gidala nako. Di naginambog tambal, pero bisag gilantan ko ato. Sakit kaya akong lawas, labad akong ulo, mas gibati gyapon nako ang kasakit nga akong nabati last night. Yanian ako niya nga salamat sa pagkaon ug tambal. Pwede ba nga mugawas na ka kay matulog og balik? Ayan, itindog siya pero ni Balik Landayon ug nagdala naghabol og unlan, kay didto daw siya matulog sa kong room. That night, iya akong yatiman. Babantayan ako nga iyahang ihat compress sa kong agta. Unya pagkaugma ato, bilar kayo siya. Ug luya pa hapon ko. Unya kay naaligisan siya yung duty. Ni duty siya. Nagbilin siya tambal sa akong room pero katong tanang iyahang gibuhat kay mas nakahatag ug kasakit sa kundugan. May paiyahan na lang jud kong baliwalaon. Kaysa makita na ako nga murag care siya for me. Knowing nga na na siya imayang. After three days, naka-recover ako. Naka-duty na sad ko. Ug makaingon jud ko nga okay na ko. Okay na kong hilana. Pero akong kasing-kasing sakit gihapon kayo. Labi nag every day and night, makita na ako siya. After my sakit-sakit days, wala na sud ko niya pansin na. Mulikay na sad siya na ako. Niya ako, mulikay na lang sad ko niya. The night time nga naabdan ako siya nga galuto og iyahang panihapon. Niya na ako niya, Mr. JM. Thank you di atong last yan, na siya. And di ako gusto makita nga na nagsakit dari sa boarding house. Natungnan ra to nga ikaw ang nagsakit. Sa moto nga nasakitan na sad ko sa ko nadunggan. May palaging wala na lang ko nagpasalamat. So kad ato nilikay na ko niya. Di na mukaon sa gawas og naasi. Sa akong room na lang jud ko permi magstay. Din na time nga nagring ako ang phone. Nalimtan day nako sa kusina after nako nagluto sa ako ang panihapon. So kaday sa datong galikay nako niya, dili nako magluto para sa tanan. In short, nagkanya-kanya na naming tanan. Damay-damay na ni kay broken-hearted inyohang kusinira. Sa so, moto nga nabilin akong phone sa kusina. Pagawas na ako sa Roma, na siya sa kusina. Tapad kay niya kong phone. Yaniya na siya nga nagring imong phone. Pasig imuhan ng laki. Gitaasan ra ko kilay, unya ni balik na ko sa kong room. Then one afternoon ato, lami kay akong tulog. Mga hapon ako nakamata. Natingala na lang ko kay imbis nga mag-CR ko, di nako kagawas kay nakapadlak ako ang room sa gawas. Sige kog singgit na ngayo kog tabang, unya nadunggan pa nako sila sa sala nga gatanaw TV. Pero wala dyan ni Dool para abrihan ako ang room. Unya nadunggan ako tong sabaan nga ni Ana siya nga, Hoy JM, abrihin na na si Tindi ha. Unsa may nakaon nimo nga imuha man ang gilakan iyang room. Nya wala jud gihapon siya ni Tindo. Nagsigin ako singgit ana kay kaihion na kayo ko giuhaw pa jud ko. Bisag unsa na lang ko ang rason para lang maabrihan ko. Yan, yan na sa tong hilomon, nga abrihin na to JM. Looy na kayo si Tin. Ayha pa siya ni Tindog katong nahilom na ko sulod sa room. Pag abri niya, gilabay na ko siya charger kay napungot jud kayo ko niya. Nya pagawas na ko niya na si Sabaan. Ngatin, narabay laki ganina nga nangita nimo. Ray daw ang name ato. Nya wala man mi kabalo nga naara day ka si mong room. Giingna na mo nga wala ka. Pero akong mata kay naadyod kay Jaya. Gipangutanan ako siya nga nung nakapadlak ako ang room. Nya nito bagra siya abi na mo walay tao. Nya walay lak imo ang room. So ako ang gilakan. Sa kunahuna, Kanusap ako ng lak sa kong room ug mulakaw ko. Para maputol ang istorya, nangihi na lang ko. Naginom og tubig, dayon naligo ug nag-ilis panlakaw. Pagkakita niya nga nakailis ko, ni ana siya nga, aha naman sad ka mo adto. Niya ako siyang itubag, nga manlaki ko. Nga naman, mauban ka. Dayon talikod og sarado sa main door. Madyan Apas ko ilang ter sa bag. Pero wa man jud ko nalingaw ato, kay ako nalay tighorot sa muang gitagay nga tanduay. Si tanduay na sad. So mo to ko tigsalo sa tagay ni Ter. Kay kung di ka kabantay, iyahareng iyabo pag di niya kayang hotdonog ino. Ako'y tighorot. Labuan pa na akong gibulagan ug uyab atong atayma. Mga alas dos na ko ato nakauli. As usual, ako ra usaang ni Uli kay didto nasad sad si Ter matulog siyang uyo. Pagsulod na ko sa room, tingala ko nganong naka-on man ang electric fan. Nanimbarot tanan akong balhibo kay nganong naka-on man. Bisag ubog ko, kabalo ko nga before ko nilakaw gi-unplug na kong tanang angay nga unplug. Gabrihon ko suportahan nga dili kay kaniligi among boarding house may pagkakripigid ni usahay. Dugay pa ko ng lingkod sa gawas. Gonahon ako manuktok ba ko nilang Jaya or manawag kong Ter. na akong phone o gidial ang number ni Ter. Pero wala na'y nakatubag. So no choice ko kung dili imusulod na lang sa akong room. Pasigan ako suga. Si Mr. JMDI ang natulog sa akong bed. Naka-boxer short. Unya, ako kay nagbanig na lang sa salo. Wala na tayo makikilalis aning korimaw. Nga lami kayo ang tulog sa kuang Pero wala pa ko kahigda. Nakamata siya. Unyamiana siya nga. Oh, nakuli lagi ka. Abi man ako dito nakamatulog sa bar. Kay grabe man imong tungab atong baso. Bisag dili imo nga. Nya natingala ko kung anong nakabalo siya pero anak ko siya pansina, og nihigda nako sa salo. Niyaya akong ipabalhin sa bed, kay siya daw matulog sa salo. Niya pahigda nako, nitapat siya galit. Iya akong gigakos. Iyahang gipataas sa kong ulo, dayon gipaunlanan niya nako iyahang bukton. Og nangatulog na mington. Pero, nakamata ko kay iyahang gidulaan ang akong duha ko melon. Iyahang gisulod, iyahang kamot sa kong t-shirt. Nya siguro kay napulaan na siya sa melon. Iyahang giabrihan ang butones sa kong jeans. Ug iyahang gikamot ug tama ang ako ang meme. Lami ah, kayo. Lami kayo sa feeling nga perting maun jud na ako ato. Dayon, iyahang ginihinay ug hubo ako ang pantalon. Dun sa nahubo akong shorts, gitutukan ko niya ayo ug gidali-dali niya hubo iyahang boxer short. Ug ipasulod ang iyahang aggressive nga layo sa akong meme. Pero katong nga time, medyo lahi na sad ako ang na-feel. Imbis nga mag enjoy ko, nasakitan naman noon ko. Nasakitan naman noon ko magtanaw niya while doing that. Paghuman kinigawas ko sa room, ug nag-shower ko, nagatulo akong luwa. E pagbalik na ako, napa siya gihigda. Walay tingog-tingog nga gatanaw sa ceiling kanya ko, murag gulay pake. Nya ga ilis kay para mo jute. Nya nikalit lang siya gakos na ako sa likod. Hugot kayo. Gulay tingog-tingog nga nigawas sa kuang room. Sakit na kaayo nga makita siya pero isan mingawon kog dili na ko siya makita. Pero galikay na ko kay kabalo ko nga na-fall na ko aning tawhana nga naanayoyo. Sakit na kaayo nga makita siya perme. Bisan mingawon kog dili na ko siya makita, pero galikay na ko kay kabalo ko nga na-fall na ko aning tawhana nga naanay yoyo. Sayo na ko matulog ug mamalong og suga. Dayon lak sa portahan. Tuyoon na dyan ako lak nga kabalo ko nga naara siya sa gawa siyang room at bang manggod may aniniya o portahan guys. Mao nga, madunggan ako siya or madunggan ko ni. Pero bisag na amis sa mong mga rooms, unya tuyoon ako nga manawag sa kong mga barkada. Labinag na agnaa sa layid siya unya ako rayo wala. Usahay makigi-video call ko nila. And syempre, ilaha kong sungugon kay Fubo number 1. Labi nag-ihatag na nila ang phone sa iya. Then magka-istorya dyan mi tayo. Madunggan na lang din ako sa Mr. JM nga nabundak nagbangko sa gawas. Ibundak ang portahan og sarado. Basta maghimo dyan na siya og kasaba sa gawas. Next morning ato, di gihapon ko mutingog niya. Unya mao na sa ligining sabot-sabot pa. Nagsabot ming tanan nga mag Unya kay naman sa may kauban nga muan na sa boarding house nga magdala og foods og siya. Sa na to, nagtagay na sa Unya ako, wakay ko nagpalabi Kay night before ato nga siya, nahubog na sad ko. Akong gibuhat kay nagsigi kog tago-tago sa kong room. Unya adtoon na sad ko atong hilomon nga karon kay tabian na kaayo kay nakainom na. Ilahan na sad kong ipasyat. May gani kay malipat ra na ko sila. Kay imbis akong tagay, ipatagay na ko atong hilomon nga nagsige nagunit sa kong bukto. Aron dili ko kay So mo na to, nangahubog silang tanan. Unya ako kay Chilak Sarka. Hangtod sa nahuman among taga, nagiya na may panulod sa mga mga ro. Pero kani si Mr. JM, maayo kayo mo ninyo moves. Niuna siya sulod sa kong room. Then pagsulod na ako, iya akong gihalukan og taman. Pero ako, wala ko ni balos. Kay gasigin sa agtulo ako mga luha. Ni ako siyang gituklod hog ni ana ko nga. Asa mo ka sad nimo eh. Katulog na bi kay hubog na kayo pa. Nya nitutok siya na ako. Tinihida sa kumpad hog ni ana siya. Ayaw naghida diha sa salo. Ali na diri. Dili lagi tika unsaon. Well, gihigda na mi nagtalikod ko niya. Siya, Inigyakos ra sa kong hawak, hangtod sa nakatulog raming ramingdwa. Pagkaugma ato, sige ko nagpabukalog tubig kay naa ko'y latan nga mga hubog. Bitaw. Nagluto kog itlog na kamunggay og noodles og gipahigop nako sa mga hubog. Unya lipay kayo sila. Unya sa kadatom, nagbalik na sad amo ang tinagdanay ni Mr. J Iyanasad ko nga away-awayon og biklon-biklon. Unya, magpaluto na sad siya nako. Din ako, suguon sa nako siya nga mga labas sa kumpulingon aron lutuan ako sila. Magkatawa na lang ko magtanaw ana niya og manghalay na kay aha kakitag ng halay nga gapayong or magjacket dahil magdalo. Ingana siya kaarte. Pero bisaging ana siya ug inani rami. Love, gihapon, kayo na ako siya. Antod sa milabay na sa mga adlaw, nga murag nagkinahinay na nako nga malimtan, nga naaday siya yun. Bibo nagbalik among boarding house, magsiya na may tapok tagagabi, chika-chika o uban pa. Nga di na mawala ang sungog-sungog na mong duha. Unya, mo smile rasad minito. Then ato'y kausa. Nag-ask ni si Sabaan nga ana siya kay JM na, JM, unsay ideal girl ni mo nga mauyab or masawa? Nga na siya nga, basta ka ba lumuluto? Limpyo sa balay, limpyo sa lawas, ug bahalag single mom pa na siya. Ilove og ilove jud nako siya. Apil iyahang anak. Dan gikilig ang duha ka krimaw. Nga niya na ang sabaan nga murag nagpadungog-dungog lagi ka kang tin. Ug nangatawas lang tulo. Nya ako kay gikilig pod. Ambot eh. Dayon, nilabay na sad ang mga adlaw, simana ug bulan. Five months na lang mahuman ako OJT. Niya akong feelings para niya. Dili mapugna. Labi na kay nagkadugay, nagkasweet na siya na ako. Then one night ato, naka-receive kog text from Fubo number 1. Niya na siya nga magtapok daw May sa weekend. See you po. Pero wala ra ko na reply niya. O gi-off na ko kong phone. Kay Basig Then igawas ko sa kong room, nakita na ko siya nga naghuka og kanon. Nya kay kami pamantun duha sa boarding house. Niya na siya ga. Mga on ata kay murag unya pa sila. Well, yakaon me. Sigog tanaw niya. Gosh, five months na lang uli na siya sila. Og five months na lang sad ang amo ang pag-uban aning tawhana. Kinahanglan na nako nga mo distansya niya og hinahina. Kay aron dili na kayo sakit pag-abot sa five months. Unya ni taas siyang kilay dalapakyot. Niya na siya, naunsa ka? Grabe man ka makatuto. Dahil ni smile siya. Unya ako kinismile na lang sad ko. Then nagpadayon may kaon. Lisod jud kayo ang modistansya sa tao nga imuhan ng gihatagan og space sa imong dugan. Unya pagka weekend ato, mga around 6 PM nalingaw mi ato. Kay birthday sa mong balo nga landlord. Nalimtan ako nga weekend man di ay. Unya na itapok ang barkada. Then ring akong phone nanawag si Fubo number 1. Ingon siya nga, Ahana ka. Mitubag ko nga boarding house. Unya ana siya nga, nakaready na ka. Kay kwaon ta ka diha. Unya ana ko nga, hala, sorry, nakalimot ko. Tinana siya, nga pag-andam na kay padulong na ko dira. Unya nangandam ko, nanangid lang kong dira. Then ni ana siya, Malakaw ka? Unya ka ng isa. Ni-smile lang ko. Unya kay wala ligi ko ka-prepare. Naglibog ko kung unsa akong dalon nga sanina. Aha akong pangkaliko nga pag nako nabutan. Dayon, nagsige nagring ako ang phone. Out of thinking gitubag nako ug giingnan nga mosulod sa boarding house kay wala pa ko nauman. Dayon, naabot si Fubo number 1. Akong gipasulod o gipailaila sa ilaha nga ako ang uyo. Dayon gipasulod na ko sa room. Bugnan po siya ni tatay kay ipatagay niya akong giingnan Tay, di na siya pwede mo inomoron. Kay gikan na siya nagpa-vaccine og anti-rabies. Nahimuot na lang ko atong tayma sa kong giingon kay tatay. Pagsulod na mo sa room, grabe among katawang do. Ana siya nga, buangan ni Moy. Wa Waman tawon ko napakanog iro. Murag sukad-sukad, ikaw ra may nakapamaak na ako. Pag nangatawa ming duha, nga I'm sure dungog kayo sa gawas na mong katawa. Taod-taod pod mi ay ha pa nakalarga. Nga wala ko kabalo, nga sa Mr. JM di na di ay mahimutang sa gawas. Iyahan ang sugoon si Ter nga tawagon mi kay manihapon na. Yana sa si Ter, nganong ako? Ikaw di adto dito. Yung mga nasad siya nga, ingna ba nga mangaon na ta, kay naluto na ning manok. Lami pa ihigop pug sabaw basta init pa. Maong tawga na to sila. Pero wala jud gapatuo sita. Then sige siya singgit sa kusina nga kung kinsa tong apay panihapon. Ali na kay naluto na ang manok. Yan na si Fubo number 1 nga bibo lagi kay Moderino anasod ko nga karon ra na kay birthday. Inana pa siya nga nakaluto daw sila. Kaon lang sa hulaton ra tikada ri sa room. Nya anak ko nga wait lang kay pahilomon sa nako ang sabaan sa gawas. Then igawas ko. Timing sad nga padulong siya sa kong room. Ana siya. Unsa man? Okay ka nanay? Nya lame. Lami kay no ay lami kayong manok nga imuhang giluto. Pero wala ni nimo tiwasa kay na busy na ka. Kabalo ko nga suko kay siya ato. Kita kay siyang panagway. Samot nagpaggawas namong duha ni Fubo number 1. Ngayahang gibit-bit akong handbag. Ug ako gagunit siyang pikas sa kamo. Then anak ko nga, please act like as my boyfriend. Natingala naman siya Nisunod rasad siya sa akong giingon. Dinana siya, nga you owe me an explanation. Dinana ko nga, yes, Papa P. I know you deserve an acceptable reason. Ug nangatawa na lang mi, uga na siya, nga buang jud kayo ka ba. Dinan siya pa may expect ni mo pag magtapok ng barkada. Hindi jud na mawala ang shot siya. Niya ako, nagwalwal ko ba na. Dito na ako sa ilahagi pagawas ang tanan na akong kasakit. Natingala ang mga mga barkada, pero si Fubo number 1 naghilom-hilom ra nga murag nakasabot na siya sa tanan. Kasi ni Hilak jud ko ayo. Gigakos ko ni Fubo number 1. Ana siya nga tama na. Maayo ng ibong buhat, napalayo na siya. Nga naman niya sa kuha kay wala ka na fall sa duha nato katoy. Eh. Unya siya nga man sa ramon naguban. Nagminatay na kaghinilap niya. Ug sa ako pa ka na fall, aw, bisag bugat ka, kaya man sa takang salon. Dala katawa. Niya mo mga barkada ni ingon na lang. Abot niyan duhoy. Eh. Mas libog pa mo sa sapa nga gibahaan og usa ka semana. Believe lang sad kay ko aning fubo number 1 kay di sad siya mo take advantage bisan pag unsa pa ko And that night walay nahitabo na Ako kay natulog si hangtan. Unya siya sa duya natulog nga tapad rasad siya hangtan. Nya pagulin ako sa boarding house, din ako halos tan-awa ni Mr. J. Eh. Siya na mismo ang nilikay. Kanya murag okay raman sad sa ko ah, nga maging anas niya at least di nako maklisod og likay niya. Pero abi ra day nako okay ra ko. Hangtod nahurot ang 5 months nga dili og wa na jud may nagka-okay man lang. Ug kami rin duha sa boarding house ang hilom. Ug kami rin duha sa boarding house ang hilom pa sa nangadje mindo. Ug magtagbo man mi, waiting ganay. Wa na sa isabay og kaon Tinasad mi mo sabay og siyat labinagya. Isa sa mo naaanang tapukan. Magsakit yes ako ang aparto nga mga pangita mo. At last, nahuman ra jud ang 5 months. Una siya ni Hawa sa boarding house. Kabalo mo ng feeling nga kabutonon imong dughan sa kami. Kanang bisag isa na lang unta kahagi kaniya for the last time. Pero kabalo ka nga dili og dili na jud na mahitabo. The day nga nilakaw siya, grabing tulo sa akong luwa. Nisulod ko siyang room, nihigda ko siyang bed. Ug didto na ko gipagawas ang tanang luha nga akong gipugngan pagdalikod niya. Isa pa ko ka week nga nag-stay dito kay na late kog pasa sa kuang mga reports. After one week, niuli rasad ko. Nilabay na sad ang mga weeks ug months na nasad ko'y nakajamming nga laing grupo. Kay nilaylaw sa ko sa kong mga barkada. Tinskad ato nabalhin kog grupo. Diri na nagsugod nga nagkahinay-hinay na nakuguba akong kaugmaon o ang ako ang kaugalingan. Kani manggod sila kay mga users and posters. Even though in ana sila. Pero never ko nila gipatry kay ana sila nga once masudlan nimo, maglisod na kagawas. Kaniday nga grupo kay tulora sila. Duha ka lalaki, din usa ka babae. Unya naka-join ko ani nila kay kaning bae nasabay na kugkuha og NC2 sa test. Since then, gina-invite na ko niya og na shot or na sila Nya in kaayo ko pirme kay lingaw sad kaayo sila kaubanon. Hangtod, sa napasagdan na nako ako ang pamilya. Wala na day ko'y papa. Kunya sa wala pa ako nag-OJT, ako na pirmi ang masligan ni mama. Kumbaga, ang responsibilidad ni papa sa mong pamilya. Ako ang nagsalo ng kaabag ni mama sa balay. Sumoto, kay nabuang naman ko sa barkada. Napasagdaan na nako sila ang akong mama, manghod, ug labi na ang ako ang anak. Pirmi na ko mabuntagan og uli. Niya matulog radayon. Halaag na sad og maka-charge na. Natoy tay maghilantan ako anak. Niya wala ko sa balay. Taas kayo iyang hilana. Sigihan ako nilag tawag, pero dili ko motubag Kay di ay busy kay kog tagay. Niya pag uli na ako, luya kayo akong anak. May gani sad kay one call away ra jud iyahang amahan. Paingon na kog need kog kwarta kay ipa-hospital mo anak. Padala jud dayon siya. Pero wala japon ko na undang atong ambisyo. Pero padayon og padayon ra ko sa akong paghimarkada. Usahay inig uli na kog kadlaw. Mata pa ko mama. Gahilak sa mong kusina, nya ni ana siya nga. Naunsa naman katawon tinay. Imuha naman nga guba og ayo imuhang kaugalingon. Imbis ikaw ako masampit kay wala ni mong papa nag-ingon ana naman hinuon ka. Niya ako ang tubag kay ugma arata magistorya ma kay matulog na ko. Ing ana og ing ana ra ang permi nga senaryo sa mong balay. Maghilak na lang permi ako anak tagalakaw na ako. Unya madunggan niya ang tingog sa motor nga nigawas noon. Niya ako mama, nagkonsumisyon nagayos ako ha pero, nabag-o ang tanan. Sukad nga na ay incident nga nahitabo atong panahona. Ug medyo sensitive na ni. Ako na lang isikreto ha. Sumoto ba'y gamay? Nga human na to nga incident. Naglingkod ming mama sa lamisa sa kusina. Unya, nakiistorya siya na ako. Ana siya nga. Ga, tin, Kan usa pa makamuundang anang sige ni nimo uban-uban ana nila. Hulaton pa ba nimo nga naay mahitabo nimong daotan ay ha ka muundang. Unsaan na lang nako ni nga gamay pa imong anak. Tigulang nako. Three years from now mag-retired nako sa trabaho. Imong manghod nga eskwela pag first year. Kaya ka ha namo ni ug nay mahitabo nimo nga daotan. Unta din, ma-realize nimo ang tanan. Ang mga nahitabo sa mong kinabuhi. Kaya og diha ra kataman, unsa may future sa mong anak, ug di na nimo undangan. Kanintindog si mama, dalapahid siyang mga luha. Nya pagtalikod niya, ay hapa nangambak ang mga dagkong luha gikan sa mga mata. Ugikan sa datong adlaw, naginahinay na ako glaylo hangtod sa nag-decide ko nga mag-apply og trabaho abroad. Timingan sad kay na ako'y kailangan nakatabang na ako maka-abroad. Pero wala akong nagsaba sa akong pamilya nga nag-apply ko abroad. Then one morning, nanghugas si mama ato og mga plato. Apil ako manghod nga kugos-kugos pa niya ako anak. Nihila ko atubangan nila. Nangayok pasaylo sa tanan ako na buhat sila. Pagipakita na ako akong ticket o visa Grabe ilhang pagka-surprised o gigakos na kugugot si mama. Ug ni anak ko nga, Ma, pasaylo ako. Pasaylo ako sa kung nabuhat ninyo. Karon, paningkamutan ako nga magbago. Paningkamutan ako nga makapawi sa tanan ninyong pag-antos ako. Amping parmima, kay dako pakaayo kog pagkulang ninyo. Og naghilak ming tulo sa kumama, og ako mangon. Nagginak sanay may gayo. Pagka September 25, 2017, na ako sa Ninoy International Airport. Akong flight kay bound to UAE. While the plane is ready for takeoff, yan ako sa kong kauglingon nga dapat kalimtanan nako ang mga tili mayong binuhatan nako diri sa Pinas. Og buhaton nako ang tanan to make my family proud of me. Inigbalik na pugtongtong aning nasura. And believe me or not, by I did it. Naningkamot ko og trabaho, niya akong sweldo ipadala nako sa Pinas. Diyon savings pa Pagbisan na anak ko dari sa abroad, tuloy-tuloy lang gihapon ang suporta sa samahan sa kong anak siya. Kanya nag-decide pod ko nga mag-eskwela dari sa UAE while working. Dahil na humanrasad ko. Giwala na ako ang himarkada. Ubanuban sa mga tao nga bad influence lang sa ko. Dayon, the Bible study ko every week. Para tuloy-tuloy na jud ang pagbago nako sa kong kaugalingon. Gisavings na ako ako ang 3 years nga sweldo ug ginahinayan na nako patindog nga ako ang dream house para sa ako ang pamilya. Ug mangutan naman gani mo og naa ba koy fuko. Sa big big no na ako ang tubag. Wala na ko ga-entertain og mga lalaki. Kay nagalikay na jud ko sa tanan nga mga butang. Pero na ko'y mga friends, tulo ka girls ni sila. Namit din ako sila sa school, puro sad mga Bisaya. Ug sila ra jud akong kaoban pirme ug wala na ilain pa. I'm sure daghan kay mangutana about kay Mr. J. Ah. Don't worry guys. Igamit ako ako ang stalking stalking skills. And I found out that he is happy now with his wife and baby boy nga liwat jud kayo niya. Guys, daghan king salamat ninyong tanan. Gunta nakahatag ni ninyo, bisan gamay nga lesson. Labi na katong naakaron sa setup nga fuko. Girls, let me remind you if musulod ka na, be brave and be strong lang dyan. Guard yourself, especially your feelings, kay tinuod ang giingon ni Bay Gamay. Kitang mga girls ang gansi aning setup nga fuko may pagtun ana na to love and respect ato ang self. Ug katong mga batan-on karon nga medyo nagkaguba na ang kagalingon tungod sa barkada. Paminaw mo sa inyo ang kinikanan ha. Ayaw mo pagkontento lang sa temporaryo nga happiness. Dapat tan-awon sa ninyo inyong future ug unsaon ninyo pagpawi sa tanang gi-sacrifice ninyo mga parents para ninyo. Sometimes, God allows things to happen in order to test our faith in Him. Dili paulahi ang tanan. Kaya pa nato magbago o kung gustohon nato, o kaya kaayo ta. O kaya kayo taniyang pagmuhon. Basta dako lang ang pagsalig nato sa Ginoo. Sa karon, four years na ko dari sa Abu Dhabi fighting and striving for my goals. Happy? Contented? Murag dili pa kay dako pa plano for my family's future ug kamulo pa na kog trabaho na karon. Tagan king salamat bay gamay sa pagbasa sa kong confession. Hinaot pa nga dili kakapuyan og basa sa mga confessions. Kay diri na lang jud ko kakiligon bitaw. And again, ako si Tin from Northern Mindanao. Daghang salamat kaayo.